Balets Latvijā - autora Gunta Bāliņa. Vēsture - nozīmīgākie autori un izpildītāji. Baleta aizsākums Latvijā saistāms ar 17. gadsimta pirmo pusi, kad Rīgā viesojās dažādas aktieru trupas, rosinot pilsētniekos interesi par skatuves mākslu un deju. 1782. gadā vācu komersanta, mākslas mecenāta barona Otto Hermana von Fittinghofa šēla celtajā Rīgas pilsētas teātra namā darbojās baleta trupa baletmeistara Eliasa Fokta vadībā. Rīgā 1860. gadā izrādot franču komponista Cezāra Spunjī baletu Parīzes tirgus, uzstājās krievu izcelsmes franču baletmeistars un dejotājs Marijus Petipā. 20. gadsimta sākumā Rīgā darbojās soliste, pedagoģe un baletmeistere Marieta Balbo. Pie viņas mācījušās pirmās latviešu baletdejotājas Klāra Gentele, Austra Miļēviča Strasdiņa, Natālija Cveiberga. 1909. līdz 1925. gads. 1909. gadā Rīgā tika nodibināta pirmā speciālā teātra mākslas skola Jēkaba Dubura un Zeltmata Latviju dramatiskie kursi, kurā no 1910. gada deju un plastiku pasniedza pirmais latviešu dejotājs Mārtiņš Kauliņš. 1913. gadā komponists un diriģents Pāvils Jurjāns nodibināja privāto latviešu operu, kurā Mārtiņš Kauliņš ar nelielu baleta trupu iestudēja dejas operu izrādēs. 1922. gadā Rīgā no Londonas ieradās Krievu klasiskā baleta pedagogs Nikolais Sergejevs, kurš parakstīja līgumu ar Latvijas Nacionālās operas vadību par klasisko baletu iestudējumiem. Pirmā baleta izrāde, vācu komponista Pētera Ludviga Hertela veltīgā uzmanība, notika 1922. gada 1. decembrī. Šo datumu uzskata par Latvijas baleta dzimšanas dienu. 1925. līdz 1935. gads. No 1925. līdz 1932. gadam baleta trupu vadīja baletdejotāja Aleksandra Fjodorova. 1929. gadā nozīmīgs notikums Latvijas baletā bija baletdejotāja un choreogrāfa Mihaila Fokina viesošanās Rīgā, un dalība poļu komponista Friderika Šopēna baletā Šopenijāna un polovciešu dejās no krievu komponista Aleksandra Borodina operas Kņass Igors. 1932. gadā par Latvijas Nacionālās operas baletmeistaru kļuva krievu pedagogs un horeogrāfs Anatols Vilzaks, kura mākslinieckā darbība bija vērsta uz modernākiem izteiksmes meklējumiem, Savos iestudējumos Anatols Vildzaks centās iekļaut jaunas kustības un soļus, kas radušies jaunu ritmu, it īpaši džēza ietekmē. 1933. un 34. gada sezonā par Latvijas Nacionālās operas baletmeistaru kļuva poļu baletmeistars Mečislavs Pianovskis. Pēc viņa iniciatīvas Rīgas skatītāji iepazina krievu baletdejotājas Annas Pavlovas baleta trupā iestudētos uzvedumus. Jauns posms latviešu baleta mākslā sākās 1935. gada 9. maijā ar baletmeistara Osvalda Lēmaņa un latviešu komponista Jāņa Mediņa oriģināla baleta, pirmā latviešu nacionālā baleta Mīlas uzvara iestudējumu. Osvalda Lēmaņa mākslinieckās darbības laikā baleta iestudējumos parādījās nacionālas tēmas un tautas deju motīvi. Par svarīgu priekšnoteikumu latviešu baleta attīstībā kļuva Latvijas Nacionālās operas baleta skolas dibināšana 1932. gadā. 20. gadsimta 30. gados latviešu balets kļuva atpazīstams Eiropā. Viesojoties Zviedrijā 1935. un Polijā 1939. gadā tika saņemtas cildinošas atsauksmes, savukārt baleta solists Ēžants Mežulis 1938. gadā ieguva zelta medaļu Startautiskā baleta mākslinieku konkursā Briselē. 1940. līdz 1989. gads. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā Latvijas Nacionālā opera tika pārdēvēta par Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas valsts operas un baleta teātri. Latvijas Nacionālās operas pastāvēšanas laika periodā no 1919. līdz 44. gadam izveidojās augsti profesionāla baleta trupa ar izceliem baleta solistiem - Mirdzu Griķi, Edīti Feiferi, Annu Priedi, Arvīdu Ozoliņu, Aleksandru Lembergu un citiem, no kuriem vairums 1944. gadā devās bēgļu gaitās. 1945. gadā pār Latvijas padomu Socialistiskās Republikas valsts operas un baleta teātra galveno baletmeistaru kļuva Helēna Tangijeva Birzniece, kuras radošais ieguldījums izpaužas visās dēļas mākslas jomās latviešu oriģinālu choreogrāfiju veidošanā, jauno baleta mākslinieku audzināšanā, klasiskā baleta vērtību saglabāšanā un latviešu tautas dejas attīstībā. 1950. gadā par Latvijas Nacionālās operas galveno baletmeistaru kļuva Jevgeņš Čanga. Viņa iestudējumi atšķīrās ar pārdomātu dramaturgisko darbību, pārskatām tās virzību. Nozīmīgākie iestudējumi - komponistu Adolfas Kultes brīvības sakta 1950. gadā, Alfrēda Kalniņa Staburaks 1957. gadā, 1953. gadā krievu komponista Sergeja Prokofjeva Romeo un Džuljeta 1960. gadā armēņu komponista Arama Hačaturjana Spartaks. Trupas vadošie solisti Velta Vilciņa, Janīna Pankrate, Ināra Gintere, Aija Baumane, Vera Švecova, Arturs Ēķis, Haralds Ritenbergs, Alfrēds Spūra, Valentīns Bļinovs, Vladimirs Cukanovs, Igors Koškins, Juris Kaprālis. No 1965. līdz 68. gadam galvenā baletmeistara vietas izpildītāja bija Irēna Strode, vienlaicīgi strādājot par pedagoģi Rīgas choreogrāfijas vidusskolā. Viņas klasisko baletu inscenējumi izcēlās ar izsmalcinātu stilu un gaumi. Nozīmīgākie iestudējumi komponistu Pētera Barisona Ziedovija 1965. gadā Jāņa ķepīša Turaidas Roze 1966. gadā. Trupas vadošie solisti Ināra Ābele, Marta Bilalova, Ausma Dragone, Inta Karule, Vladimirs Geļvans, Modris Cērs, Jānis Bīviņš. No 1968. līdz 85. gadam baleta trupas galvenais baletmeistars bija Aleksandrs Lembergs. Viņa radošās darbības laiks iezīmējas ar vērienīgu baleta iestudējumiem, Rīgas baleta atpazīstamību pasaulē, inovatīviem dejas formu meklējumiem, jauno dejotāju individuālā stila izkopšanu, kā arī ārvalstu choreogrāfu piesaisti. Aleksandra Lemberga nozīmīgākie iestudējumi 1966. gadā norvēģa komponista Edvarda Grīga Pērsgins, 1968. gadā Arvīda Žilinska Sprīdītis, 1971. gadā franču komponista Žorža Bizē un krievu komponista Rodiona Šķedrina Karmena. 1976. gadā par vieshorogrāfu Arama Hačaturjana baletam Gajanē tika uzaicināts baletmeistars Boris Eifmans. Šo iestudējumu filmējusi Amerikas Savienoto Valstu telekompānija. 70. un 80. gadu vadošie baleta solisti, starptautiskā baleta konkursa Varnā, Bulgārijā laureāti Zita Ers 1972. gadā, Genādijs Gorbaņovs 1972. gadā, Inese Dumpe 1976. gadā, Lita Beiris 1980. gadā, Lora Ļupčenko Vissavienības baleta konkursa laureāte 1976. gadā Larisa Tuisova, Gunta Bāliņa, Aleksandrs Kalbins, Aleksandrs Rumjancevs, Aivars Leimanis, Viesturs Jansons. No 1986. līdz 89. gadam baleta trupas galvenā baletmeistara bija Janīna Pankrate, kura līdz tam 20 gadus, no 1968. līdz 86. gadam, bija veltījusi Rīgas operetes teātra baleta trupas izaugsmai. Viņas izpratnē balets ir teātris, kas sintēzē daudzas mākslas izpausmes. No 1990. gada līdz 21. gadsimtam. 1990. gadā sākās operas nama kapitāla remonts. Par trupas vadītāju kļuva repetitors un baleta solists Modris Cers. Baleta izrādes notika Dailes, Rīgas operetes teātrī un Kongresu namā. 1992. un 93. gada sezonā baleta trupas galvenā baletmeistara bija Lita Bēris. Nozīmīgākie iestudējumi - Igaunijas komponista Ilo Vintera un latviešu komponista Artura Maskata Pepija Garzeķe 1992. gadā, 1993. gadā vācu komponista Ludviga van Beethovena 7. simfonija, kas bija kā slavinājums klasiskajam baletam. Kopš 1993. gada Latvijas Nacionālās operas, kopš 2015. Latvijas Nacionālā opera un balets Baleta trupas mākslinieckais vadītājs ir Aivars Leimanis. Viņš velt uzmanību klasiskajiem baletu atjaunojumiem, sadarbībai ar slaveniem choreogrāfiem. Aivara Leimaņa nozīmīgākie oriģināli iestudējumi un inscenējumi. 1995. gadā krievu komponista Pētera Čekovska Frančiska da Riminī. Te viņš ir libertists un choreogrāfs. 2015. gadā Aleksandra Glazunova darba Raimonda inscenējums, kas ļauj ielūkoties brīnumainā viduslaiku pasaulē. Komisks, krāsains, dzīvespriecīgs - tāds ir komponista Leo Delība balets Kopēlija, iestudēts 1997. un 2009. gadā, bet austriešu komponista Ludviga Minkusta darbā Bajadēra, kas iestudēts 2012. gadā, Aivars Leimanis sekoja šī baleta iestudēšanas tradīcijai, kas uzskatām demonstrē 19. gadsimta baleta pantomīmas, raksturdējas, klasiskās dējas, kā arī tāda baleta elementa kā pādaksion spilgtākos paraugus. Savukārt komponista Jura Karlsona Karlsons lido 2013. gadā Dzīvespriecīgā un krāsainā choreogrāfija aizved skatītājus pasaulē, kur fantāzija saplūst ar īstenību un ilgām pēc īsta drauga. 2018. gadā, kā veltījums Latvijas valsts simtgadēji, Latvijas Nacionālajā operā un baletā tika iestudēts komponista Jura Karlsona un horeogrāfa Aivara Lēmaņa oriģināla balets Antonija Silmači pēc Rudolfa Blaumaņa lugas skroderdienas silmačos motīviem. Vadošie baleta solisti - Julija Gurviča, Viktorija Jansone, Margarita Demjanoka, Baiva Kokina, Juka Mijake Sokolova, Andrēs Armjancevs, Igors Pavļēņins, Aleksis Avečkins, Sergejs Neikšins, Zigmārs Kirilko, Arturs Sokolovs, Raimons Martīnovs. Baleta trupa darbojusies arī Liepājas operā no 1922. līdz 50. gadsimtam kur par baletmeistariem strādāja Anna Stedelaube no 1922. līdz 1933. gadam, Anna Ekstona no 1933. līdz 1934. gadam, Alberts Kozlovskis no 1935. līdz 1944. gadam. Liepājas operā iestudēti Pētera Čekovska Gulbju ezers, Ludviga Minkusa Dons Kihots, Aleksandra Glazunova Raimonda un citi baleti. Profesionāla baleta trupa darbojās arī Rīgas operetes teātrī no 1946. līdz 96. gadam. 21. gadsimts 21. gadsimtā Latvijas Nacionālās operas baleta repertuārā ir klasiskā baleta pērles, franču komponista Adolfa Šarla Adāna balets Žizele un Korsārs, Pētera Čekauska Gulbju ezers, Riekskodis un aburtā princese, Ludviga Minkusa, Dons Kihots, krievu komponista Borisa Asafjeva, Bahčisarējas Strūklaka, austriešu komponista Johana Strausa pie Zilās Donavas. Izrāžu klāsts tiek bagātināts ar laikmetīgās dēļas iestudējumiem. 2007. gadā Borisa Eifmana balets Anna Kareņina, kurā izmantota Pētera Čekovska mūzika – Argentīniešu choreogrāfa Mauricio Vainrota tango plus ceļojumi 2009. gadā un slovēņu choreogrāfa Edvarda Klūga Pērs Gins 2016. gadā, kurš savā laikmatīgajā baletā apvienojas pašironiju, absurdu un seriālismu ar Edvarda Grīga valdzinošo melodiju poetiskajiem sapņiem. Repertuārā ir mūsdienu komponistu izrādes, Orģināli baleti Jura Karlsona Sidraba šķidrauts, Artura Maskata bīstamie sakari, Rēņa Sējāna Vārna, kā arī dejas izrādes, kuru tapšanu iedvesmojuši konkrēti skaņdarbi. Pētera Vaska klavieru kvartets baletā Skaidri neredzams, Artura Maskata tango un citi. Trupa tiek papildināta ar jauniem māksliniekiem starptautisku baleta konkursu laureātiem. Elza Leimane, Alise Prudāne, Ieva Rācene, Jolanta Lubēja, Julija Brauere, Sabīna Guravska, Viktors Seiko, Kārlis Cīrulis un citiem. 21. gadsimtā Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēs un viesizrādēs dejojušas pasaules baleta zvaigznes no Krievijas - Uljana Lopatkina, Svetlana Zahārova, spāniete Lučija Lakarra, rumāniete Alina Kožokaru, itāliete Eleonora Abanjato. Kopš 2011. gada Latvijas Nacionālā opera un balets veiksmīgi īsteno meistardarbnīcu Iespējams, kurā skatītāji var izvērtēt jauno, klasiskās un laikmatīgās dejas choreogrāfu un dejotāju sniegumu. 1996. gadā par izciliem radošiem sasniegumiem baleta mākslā tika izveidota ikgadējā Helēnas Tangievas birznieces balva, kuru saņēmuši Lita Bēris, Inese Dumpe, Ausma Dragone, Julija Gurviča, Aivars Leimanis, Sarmīta Graudiņa, Ganādijs Gorbaņovs, Zita Ers, Vladimirs Cukānovs, Haralds Ritenbergs, Modris Cers, Gunta Bāliņa, Palmīra Ziediņa, Ināra Ābele, Zane Lieldiģa Kolbina. Latvijas baleta vārds nesaraujami saistīts ar Māra Liepas, Aleksandra Godunova un Mihaila Barišņikova vārdiem. 2017. gadā Mihailam Barišņikovam tika piešķirta Latvijas pilsonība. Baleta svētki un festivāli. Baleta svētku fuetē 1990. un 1991. gadā izveidi ierosināja Latvijas mūzikas biedrības Deju asociācija. Mākslinieckais vadītājs bija Juris Kaprālis. Svētkos piedalījās Maskavas Lielā teātris, Maskavas valsts klasiskā baleta, Teātris Estonija, Lietuvas Nacionālās operas un baleta, Novosibirskas baleta solisti, Rīgas un Kijevas choreogrāfijas vidusskolas vecāko kursu audzēkņi. Ikgadējo starptautisko Baltijas baleta festivālu no klasikas līdz avangardam kopš 1995. gada rīko Līta Bēris. Festivāla programmā ir dažādu dēļu žanru izrādes ikgadējo festivālu Baleta zvaigznes Jūrmalā kopš 1999. gada rīko Aivars Leimanis. Startautisko un Baltijas baleta konkursu kopš 2013. gada rīko Regīna Kaupuža, Latvijas baleta un dēļas ģilde, Rīgas choreogrāfijas vidusskola. Godāgotās vietas ieguvuši Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieki Annija Kopštāle, Jolanta Lubēja, Marta Ozoliņa, Alise Prudāne, Kārlis Cīrulis, Jūlija Brauere. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 3 klasika programmu vadītāja Liena Jakovļeva.